поведінка людей оцінюється з точки зору законів держави, вказує на безконфліктні, соціально допустимі шляхи і засоби задоволення потреб людини в межах правомірної поведінки, де ідеологічно виховну право формує у людини певний світогляд, виховує в неї зразки правомірної поведінки. Е гносеологічну, пізнавальну, право саме виступає як джерело знань та інші функції. До спеціально юридичних функцій права відносять а. Регулятивну, статичну і динамічну, б. Охоронну. Регулятивна функція спрямована на врегулювання суспільних відносин шляхом фіксування бажаної поведінки в тих чи інших галузях або інститутах права. Регулятивна статистична функція закріплює суспільний порядок в соціально неоднорідному суспільстві. Регулятивна динамічна забезпечує динамічний розвиток громадянського суспільства. Охоронна функція спрямована на охорону відповідної системи суспільних відносин та забезпечення їх недоторканості з боку правопорушників, на попередження правопорушень, зменшення або усунення їх з повсякденного життя. Сукупність норм права що регулюють і охороняють суспільні відносини, утворює певну систему. Глава 16. Система права. Система права це внутрішня форма права, що має об'єктивний характер своєї побудови, який відображається в єдності і узгодженості всіх її норм, диференційованих по правових комплексах, галузях, підгалузях, інститутах і нормах права. В рамках системи права правові норми об'єднуються не по випадкових ознаках, а з урахуванням їх об'єктивних ознак. Саме завдяки цій об'єктивній обумовленості, характерних ознаках правових норм права можна уявити як певну систему. До основних ознак системи права слід віднести а. Розподіл всієї сукупності норм права на взаємозав'язані між собою правові комплекси, галузі, підгалузі, інститути права, б. Єдність і узгодженість норм права між собою, в. Об'єктивний характер побутови системи права. Таким чином, право будь-якої держави функціонує як єдина, юридично цільна, внутрішня узгоджена система загальнообов'язкових правил поведінки. Важливою ланкою цієї внутрішньої узгодженості є структура права як закономірна організація його елементів. Структуру права можна розглядати по різному наприклад, як приватне і публічне право, об'єктивне і суб'єктивне право, матеріальне і процесуальне право та інше. Глава 17. Норми права та їх види. Первинною ланкою системи права є нормативно правовий припис або норма права. Це загально обов'язкове, формально визначене правило поведінки, суб'єкта права, що містить в собі державно-владне веління нормативного характеру, встановлюється або санкціонується і забезпечується державою з метою врегулювання суспільних відносин. Ознаки що відрізняють норму права від індивідуально правового припису, а. Норма права узагальнює типові, такі, що неодноразово повторюються життєві ситуації. Б. Вона розрахована на невизначну кількість суспільних відносин. В.